време да преминеме на прв пат оваа година, ако не ме лаже моето осекјавање, а моето осекјавање обично не лаже, ќе продолжиме со проучување на Евангелијата според Јован. Дали се секјава некој каде застанавме, а? Поточно првата сабота од годинава имавме проучување од Јован. Така, мислам дека го прочитав и шестиот стих, но еве овој пат ќе го, ќе го повторам. Овие први пет стиха од 17 глава беа многу битни Ке повторам дека го прескокнав третиот за кој што спремам посебна серија проповеди некогаш во иднина. Во петиот стих Исус побарал да биде прославен од неговиот татко, со славата што ја имал кај него уште пред да настане светот. Христос имал некоја слава кај Отецот, уште пред да настане светот. Господ сака да разбереме која и каква е таа слава, што тој ја имал уште пред да настане светот. Шестиот стих, уште еднаш да го прочитаме, го објавив името Твое на луѓето, што си ми ги дал од светот. Тие беа Твои и Ти ми ги даде и го запазија Твоето Слово. Интересно е каков избор на зборови користи нашиот Спасител во оваа негова молитва. Во целата оваа глава се работи за негова лична приватна молитва. Ова не е јавна молитва, не е нешто што го слушале други луѓе. Не е нешто што било наменето за ушите на други луѓе. Ова е нешто што тој го кажува само во тајност само за Божги уши, така да речеме фигуративно, само за Неговиот Отец. Исус ја покажува својата љубов кон Неговите ученици. Тој ги нарекува Негова собственост. Тие беа Твои, вели. Како беа Твои? На кој начин тие беа во минато време господови. Секаваме на оние зборови каде што на повеќе места, во повеќе наврати, Исус вели никој не може да дојде кај мене ако не се случи што? Ако не биде привлечен од кого? од мојот отец. Видите како за делото на Светиот Дух во некои прилики Исус тоа му го препишува на неговиот отец. Кога му вели на Петра, например, крв и месо не ти ја кажа таа вистина, туку кој, мојот отец кој е на небесата – И тука гледаме дека делото на Светиот Дух врз умот и мислите на апостол Петар е дело припишано на Христовиот Отец. Тоа е сосема логично, затоа што Светиот Дух е Божиот Дух, односно Духот на Неговиот Отец. И тука не постои драстична разлика. Значи, секој оној што се решил во животот да го следи Исуса Христа и особено ако се покажал доследен во тоа, значи издржал неколку сериозни искушенија, с неколку сериозни кризи, после кои не го напуштил Господа, току продолжил да го, да го следи, таквиот бил некој што му припагел на Господа уште отпорено. Некој што бил привлечен од Светиот Дух, или некој кој што самиот спастал го нарекува избран. Зошто тогаш Исус се моли за нив? Зошто се моли за оние што тој самиот ги избрал? Што неговиот Отец ги избрал? Што Светиот Дух ги привлекол? да бидат негови следбеници? Зошто има потреба да се моли и понатаму за нив? Зошто чувствува таква потреба? Седмиот стих понатаму ни вели Сега разбраја дека се што си ми дал е од тебе. Зашто зборовите што си ми ги дал, им ги предадов и тие ги примија и разбраја на вистина дека од тебе сум излегол и поверуваат дека ти си ме пратил. За разлика од другите евреи, па дури и од поширокиот круг Христови симпатизери и следбеници, апостолите разбрале нешто посебно во врска со Христовата личност. За повеќето евреи Христос бил необичен човек, бил чудотворец. Мнозина биле спремни да го наречат пророк – денес целиот муслимански свет го признава Христа за таков. Меѓутоа, малкумина биле спремни да ја разбирате да ја признаат вистината, кој на вистина е Исус Христос. Како што рекол Петр, што го споменавме, ти си Христос, синот на живиот Бог. Оваа вистина секој евреин не бил подготвен да ја признае. И ако ја слушнал, како сугестија или како исповед, не бил подготвен да ја прифати. За повеќето евреи тоа било лудост до ден денес. За муслиманите ова е лудост до ден денес. Да се прифати некој што навидум бил како нас, човек, дека е Божи син, дека има божествена природа, дека е еднаков со Бога, тоа дури звучело богохулно. Звучело пре-пре-пре-пре-препотентно. Било соблазнително. Па сепак тоа било вистината. И тоа не било каква вистина туку необходна за спасение, за живот вечен. Не може да има спасение без Христа, но не е доволно Христовото име само како такво. Без да се разбира вистината кој е Христос. Без да се верува Христос како Божји син, не е можно да има спасение и живот вечен. Христос не е било кој необичен, харизматичен, надарен верски водач. Христос не е најпаметниот човек кој што живеел на земјата. Христос е Божиот син. Божиот син од вечноста. Не, не само од Витлеем, туку Божиот син од вечноста. Без оваа вистина не може да се има спасение, ниту ако се биде христијанин и христијанка. Апостолите ова го разбрале. Петар уште на почеток јавно ги искажал, ги исповедал овие зборови. Мнозина биле спремни да го прифатат Христа за пророк, за чудотворец, за пратеник од Господа, Тоа е нешто што за еврејската култура, за нивното милје, за нивното обшество било лесно сватливо и прифатливо. Очигледно некои сметале дека Исус е воскреснат некој од старите пророци, како Јеремија, например. Ирод Антипа, прогонет од својата совест, дури помислувал дека Исус е самиот Јован Крстител, кога Бог го воскреснал од мртвите. Меѓутоа, на прашањето, а што мислите вие, 12 мина ученици, за тоа кој сум јас? Петровиот одговор ни открива дека апостолите уште од почеток разбрале кој на вистина бил нивниот учител. Тие биле, значи, во овој смисол нешто посебно, во однос на другите евреи кои што се сметале сите до еден дека се припадници на Божиот народ. Интересни се зборовите во деветиот стих. Јас за нив се молам, сега вели Исус. Не се молам за сиот свет, забележите. Туку за оние што си ми ги дал, зашто се твоји. Повторно се враќаме на прашањето зошто Христос има потреба, чувствува потреба да се моли за оние кои што се веќе господови, за оние кои што веќе биле избрани и привлечени од Светиот Дух, затоа што биле плодна почва за Евангелието, за неговите зборови, за неговата наука, за Божијето Слово. Зошто тие кои што ја сватиле оваа посебна таинствена вистина за Христовата личност и за Неговото дело. Оние кои што со самото тоа се издвојувале од останатите евреи, од останатите припадници на Божиот народ. Зошто Христос чувствува потреба да се моли за нив? Зошто ги издвојува нив? Вели, не се молам за сиот свет. Интересно. Христос умрел за сиот свет. Неговата жртва значала живот за целиот свет. Тие објективни факти на Евангелието никогаш не треба да се занемарат. Меѓутоа, во оваа прилика тој не се моли за сиот свет. Тој се моли за своите ученици. За оние што си ми ги дал, зашто се твои. Па ако се веќе негови, зашто чувствува потреба да се моли за нив? понатаму вели, и се мое е Твое, и Твоето е мое, и јас се прославив во нив. Оваа таинствена причина заради која Исус чувствува потреба да се моли за нив, ја открива во следните негови зборови. Значи, внимавајте, овие зборови не се кажани за да бидат слушнати од учениците. Ова се зборови на негова искрена потреба. Тој искрено чувствувал потреба да се моли за нив. Ова се зборови што тој во својата самотија, во својата тајност, ги праќал кон неговиот небесен Отец. Единесетиот стих вели, веќе не сум во светот, но тие се во светот. да се биде во овој свет е опасна работа. Овој свет е опасно место на живе, за живење. Тие се во светот, а јас идам кај Тебе, Оче Свети. Запази ги во Твоето име оние што си ми ги дал, за да бидат едно како што сме и ние. Христос тука ја открива причината зошто чувствува потреба, зошто чувствувал толку силна потреба да се моли не за некој поширок круг на луѓе, туку само за своите ученици. Не за сите оние кои што некогаш биле негови следбеници, не за сите оние кои што се уште и дотогаш биле негови симпатизери, туку само за оние 12, а сега веќе без еден, без, како што самиот го споменува во наредниот стих, погибелниот син. Значи, само за овие 11 во моментот, откако Јуда веќе одамна е напуштил вечерата во горната соба и заминал да го изврши својот продавничко тело. На што се бил сведок Исус низ изминатите три и пол години, кога се во прашање неговите ученици? Најтесниот круг на неговите ученици. Значи, сите тие, кои што Евесус и Јуда биле вкупно 12, но ете барем тие 11, кои што имале едно заедничко нешто, за разлика од другите евреи, тие ја сватиле таинствената вистина за тоа кој е Христос и која е природата и карактерот на неговата мисија, на неговото тело, на оваа земја. Иеко сите тие го имале ова заедничко нешто, ја сваќале <laughs> вистината за Христа, Сепак, на што се бил сведок Исус во изминатите три и пол години кога се тие во прашање? Бил сведок на нивната разединетост. Бил сведок на нивното ривалство. Бил сведок на нивната завист. Бил сведок на сето она што не потекнува од Божиот дух. Сите тие знаеле една посебна специјална вистина. Вистина од која што зависи вечниот живот. Тоа било сегашната вистина за тоа време, како што апостол Петар ќе ја нарече во своето второ соборно послание подоци. Па сепак, тие биле разединети тие меѓу себе знаеле да се караат. За тоа кој од нив е поголем. За тоа кој од нив треба да биде прв. Знаеле едни на други да завидуваат. Тие биле со еден збор разединети. Каква е состојбата на Божиот народ денес? А, да беше иста, добро ке беше. Далеку полоша. Дали сега разбираме ова емотивна состојба? Зошто Исус чувствувал волку силна потреба да се моли специјално за нив, за своите ученици? Да бидат едно како што сме и ние. Овие зборови често пати папагалски се повторуваат, особено во денешното екуменско движење. Меѓутоа, многу малку се разбира што значи овој израз едно. На многу места се вели Исус е едно со Отецот. Или во 1 Јованова таму 5.7 и тројцата се едно Самиот веќе рекол, јас и Отецот сме едно. Што значат овие зборови? Како го разбираме тоа едно? Исус се молел неговите ученици да бидат едно како што сме и ние. Што е тоа што Исуса го правело едно со неговиот Отец? Љубовта. Светоста. Сега можете на овој начин да, да кажете еден куп вакви одговори. И сите тие се точни, меѓутоа сите тие одговори се, со, се состојат само во еден. Што е тоа што било едно помеѓу Отецот и Синот? Што представува врската на нивното единство? Во ред, меѓутоа, конкретно, што е тоа што може да ве направи свет? Добро, како? Како? Значи имаме Отец, имаме син. Што имаат заедничко? <laughs> Вред. Може да кажете љубов, милост, светост, еден куп работи, но сето тоа потекнува од еден ист што? Дух. Заедничкото е светиот дух. Значи, синот, за разлика од било какви други двојки на татко и син, врската помеѓу Отецот и Синот е толку блиска, што Синот, како што е наречен, да речеме, од страна на Елена Вајд, представува една целосна, совршена слика на Небесниот Отец. Видите, не постои таков син на земјата, кој што е совршена слика на неговиот татко. Зашто секој син и секоја керка имаат гени и од друг родител. И, значи, разликата помеѓу родител и било кое дете на оваа земја е многу подрастична, отколку разликата помеѓу отецот и синот. И секој родител и секој дете, син или керка, имаат различен дух. Секој си има свој дух, свој човечки дух. Но Отецот и Синот имаат еден ист Божествен Дух. Тоа е Светиот Дух. И сега, како е можно Христовите следвеници да бидат така едно, како што сме и ние? На повеќе места Елена Вајд ја повторува она рано христијанска догма, дека единството помеѓу Отецот и Синот – значи дека тие ја имаат единствената или истата Божја или божествена суштина, истата Божја природа. Да се биде денес едно во оној смисол во кој што Исус се молел да бидат неговите ученици, значи сите тие да имаат удел во божествената природа, во неговата суштина. А тоа значи сите тие да го имаат истиот дух, како е тоа можно. Истиот дух значи истиот карактер. Ако сите тие бидат исполнети со светиот дух. Истиот дух кој што е заеднички за Отецот и за Синот. Осем многу величенствени, возвишени вистини. Значи, внимавајте, ќе стигнеме до таму. На кој начин сака денешниот над христијански свет да се обедини меѓу себе? Дали на овој начин, иако папагалски ги повторуваат Христовите зборови, да бидеме едно, но дали на овој начин сака да постигнат единство? Ние видовме на кој начин Христос се молел неговите ученици да постигнат единство. На тој начин што сите тие ќе имаат удел во божествената суштина. Сите тие ќе имаат удел во, во Божјата природа. Сите тие ќе бидат исполнети со Светиот Дух. Ке видиме што понатаму сето тоа значи. 12 стих вели Додека бев сонив во светот, јас ги пазев во Твоето име оние што си ми ги дал, ги зачував. И никој од нив не погина, освен погибелниот син, за да се исполни писмото. А сега се враќам кај тебе, и ова му го кажувам на светот, за да ја имаат во себе мојата полна радост. Христос го најавувал своето заминување од оваа земја кај Отецот. И наместо тоа да биде причина за тага и разочарување, како што е случај со секоја разделба, Христос неговото заминување го истакнувал како причина за радост. Зошто? Како може неговото заминување од друштвото на своите ученици, овие тоа да го сватат како причина за радост, наместо за тага, како што би требало вообичајано? затоа што за нив е подобро тој да замине, како што предходно проучувавме. А зошто е тоа потребно? Бидеќи ако не заминем, вели Исус, утешителот, Светиот Дух, нема да биде испратен кај вас. Значи се подсетуваме на неговите зборови, кои што сега се споменати во 13 стих. Христовото заминување од оваа планета назад кај Отецот – е нешто подобро за неговите ученици, отколку тој да биде физички присутен на земјата. Зошто? Зато што само на тој начин тие ќе може да ја постигнат оваа врска, ова единство за кое што тој се моли, да бидат учесници во Божијата природа, односно да се исполнат со еден ист дух а тој е Светиот Дух. Се секавам на збројите на еден, сега веќе починат пастор и проповедник, пастор Роберт Виланд, кој што од него ги прочитав, не знам дали беа негови тие зборови или цитирани од некој друг пред тоа, вели кога кога би било вистина тоа што го тврди римокатоличката догма, дека папата е заменик на Синот Божи на оваа земја, тогаш тоа би било најжалната вест за Христовите следбеници. Зошто? Зато што сите тие, било каде во светот, никогаш не може да стигнат на ред еднаш барем да бидат примени од папата, да бидат слушнати сите нивни потреби, да биде запознаен со сите нивни проблеми, со сите нивни искушенија, а уште помалку да им даде сила и благодат за да се соочат со нив да се справат со своите проблеми и искушенија. Замислите кога наместо живиот Христос, кој што заминал од оваа земја и телесно е отсутен од неа, да имаше еден друг телесен негов заменик. Тоа ќе беше невистина жална вест. Меѓутоа Христос не подготвил таков, туку за свој заменик го најавил Светиот Дух оној што може совршено да ги разбере сите поединечни потреби на секој, па дури најмалиот припадник на Божиот народ, на било кој крај на планетава. И кој што има доволно сила и благодат да ги оспособи своите верници и следбеници да се соочат со своите неволи и искушенија. Тоа е навистина радостна вест за нас навистина било подобро Христос да замине. Затоа што сега на располагање го имаме Светиот Дух. Меѓутоа, колку се ползуваме од тоа? Колку веруваме од тоа, во тоа? Колку ја цениме ние таа предност? Или попрво би биле спремни да се затрчаме кај било кој исцелител, кај било кој харизматик, кај било кој проповедник, мисионер, евангелизатор, и од него да бараме совети, во него да најдеме утеха, сигурност, охрабрување. Историјата покажува дека секој еден од нас, ако било кога се понадевал, се подпрел на личноста на некој проповедник, харизматски лидер, водач, мисионер, евангелизатор, потоа се разочарал. Тоа не е решението. Тоа не е христијанство. Христијанство е да се надеваме на Христа на тој начин што ќе имаме удел и заедница со Него и со Неговиот Отец преку нивниот свет дух. Тука ќе прекинеме, значи кај 13 стих. Продолжуваме со 14 од следната сабота, кога даде Господ живот и здравје, и тоа ќе бидат најбитните стихови до крајот на оваа првосвещеничка молитва. Ке видиме во вториот дел, значи, од оваа молитва, како Христовата потреба да се моли за единството на своите ученици е нешто што уште повеќе се разликува од тоа како единството го разбираат неговите Значи, не зборувам за екуменистите во светот, туку како единството го разбираат и припадниците на неговиот народ, неговата црква. Ние денес погрешно го разбираме единството и затоа не сме единствени. Че значи, не зборуваме за протестантите, за католиците, за голем дел од денешниот и православен свет, кој што едноставно имаат некоја погрешно квази екуменско свакење на единството, току ние самите имаме погрешно свакење за единството.